Ezabuli ya gabili na mwenda Ekitinwa kya ruhanga Musingize mukama inwe bitondwa byo muiguru Musingize ekitinwa kye no bushuburabwe Musingize eibaralye nyamuwaisirizibwa Mujware bijwaro bitakatifu mumufukamire Eira kalyo mukama limanyikira omumayengo Ruhanga owekitinwa ayinda nkeiguru omukama ayindira omumayengo eira kalyo omukama linaamani eira kalyo omukama lijuire kitinwa eira kalyo omukama liyenda emiyerezi omukama ayende emiyerezi ya Lebanoni Lebanoni agitwitukya nkenyana na Sirioni agitwitukya okwobona ebuguma yembogo Eirakalyo mukama lirugwamu endabyo. Eirakalyo mukama lijugumbya eirungu. Omukama ajugumbya irungu lya Kadeshi. Eirakalyo mukama litunda igura emiyaroni. Likunkubura amababi gekibira niro omulirwe nsingaye bona batokera bati waitu owaisirizibwe omukama niwe mukama wenyanja omukama abandaire niwe mukama eirairiona omukama asinge atunge abantu be amani asinge atunge abantu be emirembe